sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu pongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, seraka dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu, biarlah rahmat agung Allah membelai dan terbanglah kekasih. Bagimu, bagimu kutancapkan kening kebanggaanku pada rendah tanah. Telah diamankan sedapat mungkin imanmu. Ku selamat selamatkan Islamku. Kini dengan segala milikmu ini, Kuserahkan kepadamu Allah terimalah Kepala bergengsi yang terhormat ini Dengan kedua mata yang mampu menangkap gerak-gerik dunia Kedua telinga yang dapat menyadap kesik-kesik berita Hidung yang bisa mencium wangi parfum hingga borok manusia Mulut yang sanggup menyulap kebohongan jadi kebenaran Seperti yang lain hanyalah sepersekian percik tetes anugerahmu. Alangkah amat mudahnya engkau melumatnya Allah. Sekali engkau lumat, terbanglah cerdik, terbanglah gengsiku, terbanglah kehormatanku, terbanglah kegagahanku, terbanglah kebanggaanku, terbanglah mimpiku, terbanglah hidupku. Allah, jika terbang, terbanglah. Sekarang pun aku pasrah asal menuju hari haribaan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu. الصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء para alim para kiai para nyai para sepuh sesepuh bini sepuh mukadimah simbah kiai Iksan kiai Mukmin ingkang sampun rawuh kiai sanesipun sing kula dereng tak apalno ingkang kawula dherekaken sedaya pejabat pemerintah baik sipil saking TNI Polri langkung-langkung saking jajaran Muspika yang sampun rawo Pak Camat Pak dan Damil dan tim Nabu Pandan Damil dan tim Pak Kapolsek sesepul bakat tokoh masyarakat desa sedaya Bapak Ketua RT RW sedaya perangkat desa utamilipun Bapak Kepala Desa Dipakwa Pak Wo yang kang hinjang wau tenggen kulo makso kulo kudu sotokoh dia ingkang kaulah hormati para kaneman sedaya panitia penyelenggara ibu-ibu bapak-bapak sederek kula sedaya keluarga besar gerakan pemuda ansor banser nggih sedaya ulama nahdlatul ulama pun iki tak singkat mawon cekak-cekakan mergo awak kula nggih cekak lan wakil sisan nggih pun kula jujuk ibu-ibu bapak-bapak sederek kula sedaya ingkang minulya sepindah kula syukur ngarsa dalem Allah taala lalu menika kula dipun kersakaken hadir wonten majelis ingkang mulia menika sareng panjenengan sedaya kanthi maksud tujuan ingkang mulia muga-muga harapan kula panjenengan sedaya dados kawulanipun Allah taala ingkang mulia Allahumma amin Tak derengipun kula ngomong kata kula ngaturaken kula niki rak mestine gambare niku rak bamus le ngaji bareng Mbah Mus munculé ngaji bareng Kang Sarop. Ketoso nak sedaya menika kersane Gusti Allah layuk yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar. Leres Mbah Mukmin. kawula niku dereng dianggep imane sempurna ora sempurna ndang sangsu. sak derenge iman dateng kodare Gusti Allah titik Mbah Mus rawuh mboten rawuh kersane sinten Nun cukup-cukup kula ten mriki kersane sinten sampan gelem ya sing pidato kula ora gelem ya tetep kula mergo Gusti Allah ngersakno kula kok kula sampean <laughs> eh lah kula niki wakil kula resmi lho Pak Wo badan, wakil kula resmi wonten dalile nggih wonten tak unekno buka ten kitabe kitabe wonten wonten Lautan pundi didol bakul. Tabwidu syakhsin amrahu ila akhar. Bima yakbalun niyabata liab alahu fi hali hayatihi. Ya terus perwakilan kula niku sah menurut syariat, sah menurut pemerintah. <laughs> eh sing ora patek jelas kira wakil rakyat. Perwakilan ora cetok. <laughs> <laughs> enak kula niki wicatone sae bamus pancen niku kiai kula eh apik kiaine wakil kiai ku repot maksudnya enak ra wakil rakyat njaluk muda-muda dibayarane <laughs> eh luwe engket dibanding sing makilno wakile ora roh engke era karwan sing makilno ngeritno sapi eh kalau nyuwun ngapunten, Mbah deh dengan tungakan kalau kula ane diutus buatan sakit buatan Mbah terus drop. mau Jakarta Mojokerto mboten dugi kondur. ini di nggih simalakama. Ngeten iki ora teko bapakku mati, teko mbokku mati. Ya untunge kula bapak ibu pun kapundhut Pak Camat. Ora teko kuatir kualat, ilmu ilmune orang manfaat. Mekono sabatul ilmi bil muzakarah, wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Kula niku jane ya ora enak kabeh. Nggih, ya, ora teko kualat, teko depan deban karo panitia. Sing teko kok iku. <laughs> Kula teko medun kok mobil, padahal mobilku ya apik lho. Plate menarik K141 RI. Kiai Republik Indonesia. Kula medin ku ame salaman tanganku ngatung ora ana sing nampani tak jlok meneh. <laughs> Ora apa-apa, padahal jenengan salaman kali kula. Kula salaman kali Mbah Mus, Mbah Mus kali gurune gurune tembus Kanjeng Nabi jatahe swarga. Leres? Man sofa kani au sofa kani ila yaumil qiyamah jannah. ganteng hmm. ora gelem ya wis berarti mau swarga <laughs> eh tak delok wis ketoke meragukan nyawa kula eh kula diutus mbahmu kan pun dikira-kira sudah diukur kemampuan saya lha <laughs> iki makine UM kan, Jakon kali rektor ngantek wen-wen mestine ngoten nggih barisan nggih ta Min. jenengan niku kudune wong kula makili Mbah Mus, Mbah Mus posisi mustasar PBNU. Kudune luweh hormat kula tinimbang hormat Mbah Iksan, Mbah Mukmin. Lah nggih lah. Iki posisi mustasar sampean kudu hormat kula tinimbang kiai liyane. <laughs> Bon. wong wakil nek mangke wau mun dipesen kalih Mbak Isan kalih Pak Wah, aja suwe-suwe cung nggih ngono <laughs> eh ngaji halal di halal niku intine rak gampang lah halal di halal niku dibuka kitabnya mboten enten halal di halal pun nah kitab napa mawon ten Makkah sing disebut tanah suci niku mboten enten tapi ten kok onten berarti kiai Jawa lebih istimewa dibanding kiai Arab. Ngono sing ngelem kiai Mekah, serbane gedhi, jubahan gelem usung-usung koper. Jari kiai ini apik kono diapormu kowe goblok, iku mana duduk kiai kuli. Mun kula kandhani. Mulane kula tos rawani nganggo serban Mbah Mukmin. Ngujarani teroris aku. Nak wis wali niku nak pun wali kelas dhuwur iku mboten ngetokno kramate nggih mboten Sayyidina Abu Bakar Siddiq ku wali-wali mbah-mbahe waline wali iki teng ngene pas pasar biasa tok kaya kula niki wali mulane ora usah serbanan <laughs> wali kelas berat Ya mok men wali cilik-cilikan <laughs> ah, ah. eh on kula ngaturaken tahni atul id napa bu ora iso ana diwakili tek memah tahni atul id napa napa artine Kadang ora roh. Kuwi ucapan selamat bodoh. Iki sing tanam-nam ya rasa gelo. Wis diwas digawekno panggung limang hektar. sing teko kula ora kecilian nek ngene iki karepan lo latihan nah krana Gusti Allah manakaha lillah leres mbah mukmin man bana lillahi masjidan man hajja lillah iki sok sok kesupen kranane krana sapa jeling-eling nak man ngajakne pengajian lil bahmus ya ngene iki gelok ngerti ora tak golekna panggung cilik ae ya sing apa? sapa niki mbangune ora patek pantes ora pantes lho karpete elek ngene iki karpet bekas dipangan tikus kok tidak <laughs> niki sing pas kula mawon kecilian niki <laughs> karepe golekna kursi gedhe iki garap kula sikil kula ora patek gantung iki Eh. kula mergo kula wong Jawa Pak Dan, kula ngaturaken sugeng riyadi. Terus nggih? Yang merasa bangsa Indonesia karena saya juga bangsa Indonesia, saya ucapkan selamat hari raya Fitri. Yang merasa orang Arab, saya sampaikan Idul Said Mubarak Allah alaina bil khairi war rafahiyati was sa'adah wa kullu amin wa antum tajib muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk tambahan yuswa setunggal tahun malih ora wani amin ana setunggal tahun malih kok bariku mati tapi ya <laughs> eh enten sambungane eh, menangis setunggal tahun termasuk bejo menangi Ramadan sakit dipun paringi kiat nindakaken Ramadan keranten kekuatan berbeda terus nomor tiga dungane muka-muka ditampi nak wis ditampi dikantuk pangapura lengkape faja'alan Allahu wa iyyakum minal aidin al faizin al-makbulin al-maukurin tapi rata-rata tulisan sepanduk cuma dua ini betul lengkapnya sekawan la aidin ada ya udu etni kembali setunggal tahun ini kembali sendiri maknanya nggak terbaik sandi ya. nak jaluk tambahan umur itu saat ini rembukan enak eh, sandekan panjang umur nopo setahun setahun monggo dirembuk Eco setahun setahun nopo langsung panjang umur langsung panjang umur muka-muka muka sing rawuh kejaba kula diparingi yuswa 300 tahun Duh. mau rak kula pun takok lah Eco setahun setahun nopo langsung panjang umur Kula lebih ngelok nemu balik Jakarta atau Lamongan. Mudah-mudahan yang datang diberi panjang umur tak lokno. Pernah mondok enggak? Wong wedi padahal aku guyon. <laughs> panjang umur nek dawan itu mboten juga tontonan wong. Lha donga tenggene mukaram itu atil umri fi taatika mahabbatika wa ridhaka. Laras sebab Momen. nyanyian panjang ulang tahun buat Kula nggih ngelokno anak kula diulang tahun ini kula teko pengajian pas nyanyi. Tawitane saya tak ruwakno. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat. Nah, terang. Lah mburi kok gak enak. Panjang umur. Loh, tandek. Berhenti. Bojoku takok, "Kenapa?" mau nak kedawan Tak dadi manusia berbakal. Bojoku menang. wong bojoku kuliah Jakarta, uwin ngono ae, tetep pinter aku. <laughs> Wong aku mondok. Mun ngombene teng ngandap mawon wakil kok. Lho, lho. Andan. Kaya kene kula kula tetep ora ngombe isin aku. Mejane gedhe kok isine mok papat. nak dijembarno padha karo banjari wineh lho isa jembar eh <laughs> eh bon bon iki jago mawon nggih Pak Wo nggih kabar kan sak uni-uni ku wong wakil lae kok eh, kethek-kethek diraupi raup raup kethek <laughs> jenenge pengajian umum ya sak ilinge utek kok kula siap siap ngangguk nganggo klambi iki dicoto bojo kula pakai baju putih musim teng sing adane tanam terus kertune merah iki namanya cinta tanah air kaya <laughs> lah sarange kok ijo campur biru coba ae kanjeng nabi niku ijo campur biru eling mboten kabar Wah. Dan izinkan aku berteduh di bawah naungan jubahmu yang hijau kebiruan itu <laughs> Kiai kota yang nyanyi bahasa Indonesia eh, Kiai mukmin Kiai desa ya paling-paling senteri cokot buaya <laughs> eh, nyanyi nabi saya ngulir ketemu kelabu saya tak lolok nabi nyanyi kok petan kali mu kali nanti aku <coughs> ya ampun apa-apa Jawa pun nabi ya Jawa bisa ngerti ini top non kumpul ngerti ini buatan sembarang uang buatan sembarang negara diling-iling kan makan ini tangkap ya simpun ruang haji simpun mungkin buatan ngerti pengajian ngerti ini Wong bodoh niku mawon kula wingi di kanca Kiai Bandung Sari badanan ten mriku. Kiai kula Kiai Yahya Khalil Sakup wingi bodonan ten Amerika. Tak takoki kula tangkep enten jajane. Walah ora ana. Padahal jenenge kayen jajan diecer-ecer ditawak-tawak no senajan muk telung dina bloko. Ten makah niku jajane napa? Kurma mau diadahi cawek. Nggih kalih mut-mutan. Padahal mut-mutan penrembang itu nggak suguh-suguh, nak ono kematian. Ku saking pintere sesepuh Jawa, ngono kok bisa dibantah model sasa ini. Mereka duwe Mbah Anyar jenenge Mbah Google Bento. Hmm? Dilam-lam ora tau Jumatan blas. Hmm? Ah, dalile apa kok suguhan wong mati kok mut-mutan? Ya gen ngemut blok aku. Ya kok ngemut gen ora ngoceh. ngadepi mayat kok iso cerita pilkada mata iku ora pinter iki Jawa nggih boto digekno kupat lepet kupat niku nak beras napa mawon nak wis mlebu ten jero niku iso kempel dados tunggal leres jenenge kupat iso disingkat ngaku lepat oh iku nak ora kiai Jawa ora iso hmm, malah ijen mau nggih babarkan nggih kiai Yahya nerangno kudune wong Arab dina iki kudu ngaji karo wong Syekh Nawawi yang kudu. Jawa Banten Syekh Mahfud At-Turmusi. Jawa Syekh Ihsan Al-Jambesi. Jawa kitabe dingeten-ngeten perguruan tinggi mriku. Ten mriki malah ora metu. Oh, Syekh Nawawi malah dhisik kondang ngantek ketu diring nang Mekah miring ngono ndok do glundung kabeh kok. Ndak usah kecil hati. Kula udah tak tapi muatan berat. <laughs> NU deh. Oh, ngoten nggih. Ya. banser gagah-gagah itu ana apa-apa Indonesia banser kudu tampil di depan. Oh, banser aja uncas uncis. Hmm, banser kudu wani mati senajan ora wani masuk angin. Indonesia punya TNI dan cuma punya TNI. Bapak kula riyen TNI, Pak Dan. Kula diwarai jecilik bedil dan cangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan padang mundur. Hmm, bapak kula bermondok langsung perang, omah dibakar lonton tek, bapak kula syukuran alhamdulillah omah entek dadi ora kangelan nyapu. Bapak kula ora kena mergo bapak kula disuwuk Mbah pisan. Laqad ja'akum jagung rasul menang mesti mazin alimah itu niku suwuk sepi eh kok sepi angin, sepi angin tak kula wau. Hmm, ditakoki Pak Wo kok cepet jam 09.00. Kula ndonga wawaceng teng mriku kota kaina Dawud min fadlah ya jibalu awung iku jaman wali-wali biyen suwuk niku dadi setyange. Merem langsung tekan gun Tak waca kok ijene omah langsung tuku portuner aku. Allah Allah. jakum niku lembus sekilan. Kancane bapak kula kon maca mah kena bom meninggal makomno pahlawan. Bapak kula kacek sekian terus udah tutup blokon. Saat ini, ini banser ini perlu wiridan bakdo maghrib ping pitu, bakdo subuh ping pitu. Insya Allah ini sehat. Hmm, tapi nak kumpul bojo, ndak saya baca. Nah tak waca jejer bojoku terus kacek sekian terus dia carane. Hmm, aku ora mana manak-manak. Eh aku cerdas. Eh, ini ucapan selamat bodoh. Lho paham nggih? Nggih. Lah, kok dikaitno kalian bar bodoh? Mergo donga wau. Wonten mangsa maromadhona, wonten mangko maromadhon. tiangku iku wonten sing melok poso tok tapi mboten melok traweh. Ya wis. Wong dhewe kuwate poso tok. Lho kok ora traweh? Lho Kanjeng Nabi dawuh nggih kalih. Nggih mboten. Saiki do mayu iku piye? Biyen iku mboten makak wong disapa niku saiki do mbantah. Beto patul tindak sabin, Mbah. Oh iya, biyen iku akrab, saiki mbantah. Tindak sabin, Mbah. Ngerti nggo patul nararing sawaring dino. Susut wis petok iku padha karo kethek niku lho. Ya, ya. Ya, kumpul ngeten iki sing marahi Indonesia bakoh. NKRI harga mati dan Pancasila bertahan. Semangat Sepakat? Ya mau Pancasila ya metu anak. Kula wingi ten senori tak singkat senori itu semangat, no nah, iku nata, ri iku Republik Indonesia. <laughs> Nama nata ya metu anak. Inu inu ini ku ten gene Indo Indonesia. Onten oh, kalal bikalal ten gene Indo. Kula cerita malih Syekh Nawawi Al-Bantan. Kula gada sejarah, Syekh Nawawi niku piyantune alit. Nanti ajeng dites kan gene Arab. gak percaya wong Jawa nek iso gawe tafsir. Wah, dundang. Mbah ngawali saking kawaduke budaya Jawa. Ngantos santrine sing kan numpak kimar napa wonten. Wejong sing numpak aku sing nuntut. Hmm, ya santrine Mbah, ampun Mbah. Santri ora nek bantah. Oh nggih. Menawa tekan kono sing munggah kursi kowe. Nah, ana pertanyaan kowe muni, cukup sing jawab santriku, khadamku. ora usah aku ora ngatasi adek aku santrine ne manut kae dadi dipleter pertanyaan ku dilempar Syekh Nawawi rumangsane wong kono kadame Syekh Nawawi rumangsane kiaine sing numpak kursi pertanyaan sampek mau ku nek ora ngatasi kono gumong adek kadame wae pintere ngono urung kiaine <laughs> Ya Allah, ngantek ketu miring ku miring kabeh kok. Nggih, ana wali sing golek imbah, mbok ampun ngamukan aku gak ngamuk. Lah ketune jenengan kok miring cinggo dolanan cah cilik-ciliken. Mergo ketune mboten padha. Hmm, sampean benekno. Hmm, Ndok terus do orang glundung. Iku wah Jawa. Sunan-sunan iku Jawa napa pundi? Hmm, sunan Bonang, Sunan Kudus, kula di kanca polisi Sunan tapi ora keramat Sunan Jar. Ale Sunanto. Ya Allah, kaya duwe Mbah Sariti ngoten nggih. Hmm, Lha wong ora gelem nglakoni padahal calon dadi wali. Kali calon wali kota, kali wali ini Gusti Allah. Niku angel pundi? Anda agak dipikir. Angel pundi? Lho? Lho, pating celodat kalau DPR RI. Angel pundi? Angel pundi? angel wali kota wali kota ini nganggo kampanye bareng. nggak boleh ngelembu iwang naraja cingamo gue goblok image goblok apa jadi no <laughs> eh lu tak koron aja marai perkoroi nah siap calon lu kudu lu ngono orang kan tuh calon-calon dewe kok ngamuk iwang kan dia ini nyoblos apa ini nyoblos bojoku kok nyoblos apa <laughs> Ya Allah, ya. Dan ini tidak kalah lebih kalah nuk inti ini. Cara bahmus itu kon sadar nak awak edwi sedoyan ini kudu eling uang, orang kudu eling sadar terus ditetep no awak edwi ini. Ini para klaim terus no. Gawe bahmus awak edwi kon sadar nak jadi u uang. Tapi terus lagi, sing angel ini nak diembel-embeli terus. terus. Dadi wong gampang. Tapi dadi wong terus angel apa mboten bangsan? Angel. Waya resepsi sandal kepedak jempalik batuk kena telek lencong. Ngamuk mboten? Kudune ora. <laughs> Diwakili kudune ora ngamuk. Nah <laughs> ngamuk berarti ora wong. Fama <laughs> lagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalaqillahi kullihim Lu sampean apa? Lah ini kok ngunu? Kanjeng Nabi sampai hasil perjuangannya sampai kain. Islam niku mergo Kanjeng Nabi sadar terus nak Kanjeng Nabi uang yang paling bisa menguangkan uang. Kanjeng Nabi salat krungu suara bocah cilik, salate mboten diolor-olor. Mergo ana bocah nangis. Model saiki diwale. Salat krungu cah nangis, biasane inakae nak diowah inapatahna. Bocah ngantek-kentekan tangis. bar salat malah jejamu anakmu sing nangis wis mati Mbak. salate gak suwe pramila anak kula niki ngaji kok ngantek jam Rolas mongko kulo ora wok. mergo kulo ora iso nguwongno Pak Camat Mergo Pak Camat jeng-jeng dinas nak ngantek ngantuk aku dosa. Mulane ameh tak leweni. <laughs> Oh, oh, yang jane Pak Camat Pandan itu betul usah ngaji. Yo ngaji ya sing ya wiridan barang kan tidak perlu. Wong suka kok wiridan iku goblok kuwi. Assalamualaikum langsung mulai. Mulai Pak, ora wiridan gak suka. Jawab enak. Kiai barang itu betul perlu wiridan. Kiai kok wiridan, kiai ya pulang. Leres? Leres? Sing wiridan itu sing oh gak dia apa-apa. mulai ora nduwe apa-apa, omah wae ora nduwe. Wis wiridan sak turune sisan. Wong ora omah. Ngono. Nak camat mboten perlu wiridan. Assalamualaikum kondur. Kondur Pak, camat ta. <laughs> Wong sugih ora usah wiridan ndang mulih jagani nek ana kanca sing meh utang. Ora kok malah masjid terus kuwatir nek diutangi wong. Belum tentu wong nek masjid terus subuh nganti dhuwur iku wong apik, belum tentu. Ana nek dhuwur jelem barbarane iku sing wedok ngamuk, sing lanang rawani mulih kuwatir dicacé blanja. Mulane nek nggone bokong trek ana tulisane pulang malu tak pulang rindu. <laughs> Wis kan dadi wong biasa umume wong. Ngoten nggih. Wis diwarai Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Puasa itu untuk membentuk manusia yang selalu bertakwa. Kok ngerti nak selalu? Mergo enten biile biil mudorek, Mbak Mukmin. Oh, tuh kok nak terjemahan Departemen Agama. Oh, sing iso maknane ngono nak sing mondok. Pondok itu secara pakai umum. Mriki ndak tesih usum mondok Pak Wong. Jawab tak nek krungu kupengku. Mriki tak kayen tesih usum mondok. Usum kathah pundi kalih sing ora mondok? Jengene ora usung. Lha ini tanda Indonesia dilanda krisis keyakinan dan krisis keteladanan. Golek contoh niku penangir. Nak tukang ngomong gampang. Nggih mboten? Jamaah tenggene TV kathah ngritakno agama ngoceh ame tak tiru dadaan kerung-kerung uangnya dihukum ya aku niru sama sama bapak ngandani uang tua makan tangan manis bocah PK masih toh tangan tengen mboke mangan bengkoan tangan kiwa engko Allah ibu kok tangan kiwa bayi bantah barang lho lho lho lho mau berdoa dongo. TK masih toh punya Allah mabarik lana bapake mangan kacang atom duncal nandanga niki pun mal kenging napa kok terus ora usah mondok jak kula enteni monggo sebabnya napa Mbak Isa kok mau mondok niku sebabnya napa niki wau wonten bocah dipamitno kula ajeng mangkat pamitno ajeng kuliah golek jenjang pelajaran yang lebih tinggi aku kurang pinter tak ono-ono wonge meneng ae kitabku patang lemari menang ngantek waca sak kitab mobil cantingan wonge meneng ae terus kok lha aliran anyar anyar iki Pak Camat ae ora ngatasi karo TKTK ora ngatasi paling-paling swara tok ning kuburan karam nek petuk kula ning kuburan kok karam parani nek tekan kono njabut patok diklethak agek karam blok aku Lah ngoten lho Nawani muni ring kuburan karam takon besok malam 17 Agustus tak kancani ring Taman Pahlawan takon muni ngono. Gak wani wong e. mung sae popor bedil. <laughs> Gampang ngono jawab yang ngalangkan betul sang nganggo dalih wong kono ora pecus maca kitab. Leres nggih? Rokok haram, rokok haram lah tak sumet tak ke matamu. Dalil akli-akline ndak ada. bahasa arabnya betul nenten kula umrah kali bamus kula rokok dirangkul ditulis kata ke secara putih rokok ndak ada dalil akli nakinya wong bahasa arabnya betul lah niku sejarah niku sama sigaret niku lah di arab no ten arab niku lah betul nenten ya dipasang al nanas ora ana terus ana bakul nanas ananas <laughs> eh jawa dilawan <laughs> eh Eh ngarep kuwi dosa kene aplong-aplong, ngake oh, tak kei lere-lere. Bingung dhek. Wong oh, muni kacang ora iso gajah. Iku nyanyiane cahe dadah. Ululi asmarani mboten iso ululi. Ululi, ululi. Jawa kan iso kabeh. Menek klapa iso, wuyah kon dhuwur iso. Misai wong iso. Misai kiai lewat Facebook iso. Lho, kurang pinter ya wong Jawa. Nun, Jawa ayo digawa, Arab ayo digarap. Leres? Leres? Lang yang nyanyi lari ilek kuwi nggih. Top lah nggih. Wong sing ora paham bingung kok lari ilek. Lah wong wis bertandur ana do mamah wah. Iki ayo mukmin selir-ilir kita meski pasti pas lah. Wis mentas kabeh anake. Nate piring kira? Iku isyarah gembira iku. Pramila Pak Wo tegeki merek Pak Haji Farkan, Farkan maknane gembira. Dene kok susah salah dhewe. <laughs> Jangan-jangan lebih beda. Lagu ni wah enak. Betul tak diganti semacam modelnya orang kena. Mesti leri ler, ler orang kena dipasangin, dipasangin tak bisa. Sajak dan pepatah itu tak boleh diganti. Tandure pada semilir mereka agraris. Dia betul. Ini penghijauan kalau begitu kuen lu mesti tapi cetok-cetok. Tak hijau, royo-royo tak sengguh Loh, salah aja eh, Cahangon. Kenapa kok cahangon orang Pak Bupati sebab apa? orang Pak Menteri non. Cahangon mergo Kanjeng Nabi angon. mabar mboten? Mabarakallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Allah taala betul mutus nabi kejaba mesti angon. jadi eling Prabot kasur ini kiai-kiai nak manani pasti nabi pasti angon. ramla menjadi pemimpin berhasil mergo didisi angon pemimpin dong. kenapa pemimpin sekarang ora berhasil? Mereka dorak tahu awan pedos. Kanjeng Nabi kala timur angan mendo tembimburi jadi pemimpin kang sembodo. Abu Bakar Siddiq iku bakul pasar mimpin masyarakat ora bakal hmm. Apa sampean? Nah, sampean gunung. Hmm, ora kan ya wis ora tak terusno. Oh, nggih. Malah kabare eh, sing semua-semua rak kelingan. Nggih, gendruwo iku wedine karo cahon. Terus, Mbak. Karo kiai gak wedi. Karo wong jabat ora wedi. Mergo gendruwo wedine karo cahon, ame nggodha cahon, pas cahon tenoro-ro ngoceki pelem. Bareng ngoceki pelem terus dipangan sarite. Padahal sing mlebu iku arite Rometok sret. Lu gendruwo mlayu ngandani kancane kabeh. Mergo gendruwo iku kopak. Satu komando nak wedi ya wedi terus, ora kaya wong. Nganti saiki gendruwo aja wani-wani cangon, pakanane arit. Padahal saking gobloke gendruwo. Kok ana wong jare golek gendruwo nggo pesugihan tambah bentone. <laughs> ngaji ya ah, ngaji ge. Iya neng ngaji bareng. Nggih, okay, Gus Mus kula wingine tentuban ditulisi, nganggo ayo, kula ora sepakat. Nggih, okay, MBC itu ngadakno ayo ngaji bareng kiai. Kula munggah langsung tak komentari. Nah, ayo yo aja ngaji-ngaji wong akeh ayo tok. Ayo, Dik. Kelon. Ya ayo, Kak. Ayo ngaji bareng. Kula tak kok apa ono ngaji bareng kethek. Nun. Wonten kiai sing ora tau ngaji kok Kiai jeneng. Kiai nggo sosro kok nganti bingung sampean. Pramila eh, umpama ana kiai kok keliru, amun dilokno, amun dirasani. Kiai niku ya wong, muga-muga kita tetep dadi wong lan iso ngwongno. Wong-wong iku cara Jawane tiang. Wong tiang kok ora keliru ya kono kon golek tiang listrik. deh, Kiai bae imami kok keliru. Nak kula lha kiai mu wong pejujuk. Kula liwat sing anane kene para dadi sukale ana dangdut. Hmm, rapet ratane Pak Dan. Lah, ndak aku tak tokno kuatir nak ban niku miles suwa. Ana sing cerdok kiai lah ya ndelok e. Eh wong iki aku. Sami-sami ndelok iku mboten padha lho nggih. Sami-sami ndelok iku mboten padha. Enten sing ados Pak Camat ngene iki ndelok mergo ngangge kaca mripat meningal. Iku mboten pakai dosa mergo kadangan kaca. Lah rencing kula kacane kerine mobil ndelok wong wedok kudu kedet. Nak kedet iku melek campur merem. Iku istiad, nak melek dosa, nak merem ora lumayan kalung separo. Nah ora kiai ora di pendapat ngoten. Lah terus sama halal, ya halal. Warga desa pundi iki Mbak Wok? Maca. Sido. Sunda luar. Sunda yang mesti luar loh. Wong tumpak-tumpakan. Maka <laughs> Sunda luhur menghaturkan kemaafan kepada saudara yang hadir ini semua dengan kesalahan dan segala apa-apa maka saudara ampuni segala yang dijalani kita saling memaafkan sama-sama intinya halal bihalal sadar nak uang lu uang ora tau keliru bojone kiai lah asal kiai ini uang ana kiai ning pasar dirasani kiai kok kuyar-kuyur nek pasar campur wong lha kok campur kethek aku ya kon kiai kok ning pasar campur wong umum lho gawekno pasar dhewe pasar kiai wong ana kiai numpak bis tak lirik jejer wong wedok gayane haram-haram mergo tuwa aku ya ngono jajal cah sekolah udo Nah, anak kono tugas bes diambak-ambak aja ngono. Ini ya, tidak boleh mengonok ngonokkan wong. ya, Nggih? Ya. Kalau rumah tangga ini sadar kedua-duanya manusia, betul mungkin bentur. Giling-giling, nak nganten anyar ya ya orangnya dinasihati kiai-kiai. Bangun nak nasihat nganten sederhana. Ya, wis mbok niati, sampun niat napa? Kula nggih tiru. Niat ibadah, nak ibadah krana sapa? Gusti Allah. Nggo golek apa ganjaran takut praktek. Depi bojomu raine ku grukokan disayang Gusti Allah. Cekel epeke ngrontokno. Dosa kula teko wingi mangke bojo kula tak gugat Pak Dan. Yang. Lha <laughs> ya, ku enam kok. Lha Pak wong kok yang wis aru ah. <laughs> Ya, kita itu gratis ya Kristua ya. ya bojoku lo tanya ada apa? Ku geruk, bojoku kok. Disayang Allah Bojoku tak kandani. <laughs> aku mondok terus tak cekel pp Ada apa? Merontokan dosa. <laughs> Enak mulane aku ayem. Mangkir dosa ku akeh. Istighfar kan jaring kanuan ketopo. Non? Wes tau buruh nganti ngenang ngene tengklen gulune urung karuan. Ketampa, tapi nak nyekal-nyekal bojo. Hmm, Pramila niki ndang kondur ndang nyekal, nyekal. Nyekel batuk, ganjaran ngisor batuk. Tau? iso ngegolno kayak Ronaldo. Wah ini ngaji niku tenan. Ngantos kita tawar tawarno jane ngaji niku butuh apa wajib? Monggo dijawab. Lo pating celontet. Butuh napa wajib? Salat. Wajib napa butuh? Bayar pajak Pak Camat. Tulisannya butuh pajak apa wajib pajak? Mulane kelirune ten mriku. Nek kula ngarani pajekan bukan wajib, butuh. Kula niki kurang sok Agustus kula wis ngecono dhuwit marah samsat. Ngantek samsate. Belum wayahe Pak Yai itu ndak boleh. Pokoke tekeli. Hmm, mergo aku merasa butuh pajak mboten nek aku dogro-grogi Pak Kelurahan gak. Nek butuh iku ngloloni. Kula butuh utuh, butuh utang kalih Pak Nak wong kula utang dhuwit 10 juta, nak mboten njing-njing omah kula disita bang. Ya saya-saya ing nggonku jam 8, kula teko jam 7. Kula teko jam 7. Hmm. Sebab e butuh kalau cinta niku kan member. Calanang dibel cah wedok. Aku jemput ning gone jalan tembus. Nek bunderan jam 8 bengi sing jemput jam 7 tekone. Non? aku gak percaya jika jemput cawe dok jam walu kok tukar jam song aku tak merah uangnya sing muni ngene ku gak tau dikon jemput cawe dok ora payu kok sing umum kula golek sing umum nggih iku sing ora umum iku sing umum ra mboten eh non bengi di diumumna Pak Lurah besok pagi marani BLT jam songo nak kriwat orang tok dugine jam iki Ya wis ngerti ngono kok. Lempen paham nggih. Nak butuh ngloroni cinta juga sama. Wong buta kali wong cinta niku asale jereh malah asale medih. Malah lomo calanang pendok cawe cok ora apa-apa nih nawani mau mau nyate <laughs> maling buta sama di gudang uang orang peduli sikile ya ya ri mergo buta camat. Nggih. Nembung iki Pak Camat kula utangi Pak Camat. Ya engko bengi jam 3 udan gedhe, utang 50 juta kok njupuk jam 3 ngliwati kuburan Mara mboten. Mana? Hmm, mun lamun dikene, saiki awake dhewe butuh swarga mboten. Jam sak derenge subuh wonten masjid. Lho, kok ora cocok contohku? <laughs> eh, tangkat sing pun kaji ya. Mulane nak kinjak kaji ngoten nggih. Kangkon sing pun kaji. Masjid Nabawi dereng dibuka. Wong niku pun penuh. Begitu dibuka langsung rapat, Yo ngoten kok. Bareng mulai kaji kok iso mbantah man. Mergo mangkate mboten ngaji. Jenenge jiman tolo. Malah bantah, Nek ngene Mekah Madinah iku ana puji-pujian. Lho nek kain kok ana puji-pujian. malah muli-muli. Iku saking gobloke blekok geblek ora gelem takok mestine takok gene apa ning kono ora puji-pujian mergo wonge butuh salat dereng wayahe wis ngloloni kaya wong utang leres nggih eh, ten mriki salate entekne wong wis diandani Ya mbangsan iki pun ajaran ra ono wonge selawatan aja mergo Indonesia pabrik selawat Mboten iso basa Arab, Mbak. Jawa Indonesia ya Nabi salam untukmu. Ya Rasul salam untukmu, ya Habib salam. Salawat salam untukmu. Kanjeng Nabi oke. rumah Rumasane kudu cara Arab. Lah ngene iki kula rak nutup pelepasan tengene Kementerian Agama Rembang. Dhisik pun tak elingno. pejabat-pejabat juga dari kementerian nanti kalau di sana mimpin jamaah haji jangan pakai bahasa Arab sangking banterono sing salah paham kenapa ndak boleh bukan kok ndak boleh ngergani sing boten roh cara Arab mung kula mantap bangterno kok nyat contoh aku bengi Ka'bah wong mau seneng jebule kiyaine ya ora apal iki gede ati ngergani wong wong no wong malah kula warai pasang tali sing kuat wingi teng kabupaten penutupan manusa iku kula diundang. Mboten usah bingung donga. Donga sak monten iku sampean kopyor nang wong huruf Arab ora roh abate awake dhewe hono. Cara kok bukan abah jajun. Ya didungane mau ditalekno teng guru mangke donga sepisan tok ae Gusti, donga kula kabeh pun kaya iki ngono tok. Kok angel temen. Mburi-mburi kok iso marang angel-angel ku ngaji enggak ya ora. Ini ana mubalek wonten. Wong ngancen ora ditakoki bisa bahasa Arab, langsung digenjot nanti kalau kumpul bojo maca iki surat Waqiah disupuh. Kula mboten apa? mboten tulisan iki gawa ya cekeli utawa centelno nek kamar. Nak mulai garap PR ya Allah kula ndonga sing cementel. Selesai. kok cocok? Untan kan aku bisa ngaji. <laughs> Ngeres ya, Pak Jawa diwarai nawa itu an atu pahala. Hmm, ya, ulah dia kok anak. Eh, dosa adat kan gen kulo. Keng Semarang gitu. Budi, ah, Bandungan. Lo jak sadat. Ayo, sholat bareng aku. Mau jebutan nop. Maos nopo. Aku balik. Kowe di wacana nopo. Kula saged Allah akbar. lo kok iso? Nanti nderek demo ya wis aku. Berarti dia kumpul cah bento-bento itu aku. Bento itu demo nggawa Allah akbar itu jenenge wong bento bento nemen. <laughs> Ora roh maknane Allahu akbar. Napa maknane Allahu akbar? Bu, apa artinya Allahu akbar? Nah, itu jenenge bocah tekan jawab ujian nasional. <laughs> Dan Allah Akbar mana ni ngono lan apa? Untung Gusti Allah Maha Rahman. Orang ngamukan, ngamu es disikat. Gusti Allah dijak kampanye. nyawa nyawa wong Allah Akbar. Ora klesehan. Wah kurang ngono kok malah gue ngono tak gecek kowe ngomong. Ning <laughs> maknane Allah Akbar Allah Maha Besar. Lah nek ngoten apa ulama kuno padha semakut. Nah, ora tak terangno saiki kok so nak diundang dhewe tak terang. macam nggih pandan Ya, apa goblok piye aku. <laughs> eh, tenan nggih, Bu. Bu. Niki pramila dijejerno poso mergo bakda Ramadan dusane rontok. Tenten awak ra enteng le, minta maaf yo enteng, memberikan maaf nggih. enteng enam kali tuwa mboten enten bantah. Itu istimewanya itu jauh. Mbah nyuwun ngapunten nggih. Ora kok iya kowe sing nom kudu mboten enten. Iya, Cong, sak walike mesti ngoten. Nggih, nggih. Sak wangsule aku mbahmu sing tuwa, mripate ora patek cetok, ini aku itu tak kira yo ya helm sebulan dasmu ae, eh, Jong. Yo. Allah, eh. Lah terus dadi rukun sae ngeten. Lah iki mburi-mburi ana sing kepengin mecah belah niku. Nggih padha-padha ngoten kok. insyaallah warga ento mboten cerdas ya. Ya, apa ah, krungu bangsa niku ora iso ngaji kok. Hmm, kula iki ten Solo tenaris gampang ngopo ngoten. Kula diundang kali Gustur kula tenang ae tak oleh Gustur iki nganti saiki gak takoki malaikat. Kok tau nyatane ana wonge terus Pak. Prosesi pertanyaan kubur ditakoki nak ditinggal mundur leres. Leres lah muen. Nak ditinggal mundur. Mergo iku ana wonge terus malaikate menawa gedhe-gedhe menawa lho ya. Iko kok ana wonge terus ki piye? Terus tak terangno Gusti iku utuh. Nalika lokal limbah wali to piye? Hmm, kiai-kiai utuh jasate. Kok tahu, Nek gak percaya ora usah tahu tau nah, Aku yakin. Nek gak percaya keduk, nek ora utuh mobil cangking. Tanteni ora ana nyedak berarti aku bener. <laughs> nyedak ya lawane TNI, TNU, tak berno kono ae. Sing kuat nyangkut mobilku sapa? <laughs> Dalil Jawa. Jawa nek dalil Arab barang. Wonten sing peloto barang. Hadisnya itu sahih bangga Allah kan. Kowe tak waca nek kowe tau salat kondo. Yo bolak-balik ora usah tak jawab ya. Nek kowe ora tau salat kondo, la tak kok hadis sahih apa ora. Tak waca awal wa sahih wa mata salat satu wa terusno. Apa itu? Ah, malah takok. Ono sing takok manakib itu haram lho, manakib kok haram. Lah apa manakib lho ora roh maknane. Tak bodoni, mana iku njiket iku pite. Hmm, mantok-mantok goblok era ya, karuan. Berarti harus sayang. Iya. Enggak boleh yang lain dan nanti namanya rubah. Kalau pakai tahu namanya apa tahu? Plong-plong kok jibah. <laughs> ya iku sing ngerusak tatanan Indonesia ya ngono iku. Leres ge? Terus manake sing maos baik santos kene karek udah tutut ora dosa. Wonten sing gregetno apa? Maca sing maos ning Kiai Mukmin liyane udah udah tutut cerita. Mulane kula mboten nate tak waca katam iki. Tak waca sithik tak terangno jawane wong malah rada paham. Lha diwaca memet sak katane lan metu dang pitik emok cilik. Wis pitik cilik didom tekan kiai ne malah dipujatoni. Mbah jenengan mboten uman sing ikhlas nggih Mbah Kiai. Em, raimu aku. Piye kok Kiai Jawa ya arrahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Pramila kiai-kiai mucal putrane wong. Leres nggih? Hmm, kadang-kadang kiai digremengi madrasah diniah digremengi wong mulang-mulang dhewe. Madrasah guru-guru ini rombongan yang kula kata bodoh-bodoh. setahun gue wani mulang madrasah diniyah berarti orang kaya raya. Hmm, kok malah jaluk wiridan gen rezekine lancar itu kualik tak kandhani. Nek mulang madrasah itu wong suke, kok boleh sing rezeki lancar. gue orang orang mulang malah lancar. Do meneng ae padha tua tua Bang. Hmm? Gusti Allah wis pirsa sampean dijatah guru madrasah orang dikei rezeki akeh, ndak orang mulang. Leres mboten? Ngantos kalau takut sampean asuhan kiai iku njaluk no urip kepenak napa rekoso? Non? nah kepenak corot kayen pripun? Aku tak beguru. Non? duitnya Sing dadi hukum ki duite sithik wae. Kan? Bantah saiki. <laughs> Wong wis dijekno nyanyian Jawa uripe ayem. Sing cocokaken. Kabeh wong buta ayem kita ciptakan. Rumangsa aman ciptakan kayen aman. Ciptakan Indonesia. Ibu nyanyi dah aman-aman nah. aman iku ayam omah ora usah dikancing. Mergo anane dikancing mergo ora aman. Biyen iku aman, omah ora usah dikancing, omah gedhe kae. jerone dibuka umpatul siji tok ae. Wong ora tau kepleset ngomahe lemah bloko. Nguyah nek jerone wis apa-apa tutup neh. Sing enak sing pundi? Ayo sapa sing pundi ditake, mau ngaco. Kulon sering ditamani wong duwe akeh wong di perusahaan. Sambat pengarep kula. Aku gak tau sambat dheke. Berarti ayam putih. Uripe ayam rumangsa aman zaman pun aman orang kena penyakit nyamuk bergomai gedek nyamuk berpulang langsung metu ya, kok guyu ketenanan kok luar ya, ngomai rapat dibuka nyamuk melok melebu tutup orang kuat buka akhirnya wetenge ngeleh nyangkut salah sinten <coughs> pinter mau biar apa pinter lagi, Kan? udah nek zaman kemajuan, mulai ini bahasa Menteri Pendidikan di Jawa Timur. Mari kita maju. Lah kula ngomong maju mana, Pak? <laughs> Megergeten mbok ora. <laughs> Menengae. Lah kula nggih dalem wa innamal umamul akhlaqu mabaqiyat wa in humu zahabat akhlaqum zahabu. Wa mal madaniyatu illa akhlaqun fadilatun tusmiru tilafal afrod wa tihadal jamaat wa amalun wa sa'yun yalijani umronal bidat yang disebut maju berakhlak mulia membangun negara benar? benar, Bang? Hmm, mesti iya karek mantuk tok ae. <laughs> Ya. lagu pemerintah kita selalu mengatur negara kita dengan teratur orang yang lalim garong pencuri dicegah meski beroknum menteri orang yang lalim <laughs> apa sampean ah bisa <laughs> urusan umum diperhatikan yo iso Jawa itu iso lagokno terus wong Arab mboten iso lagu-lagu maca bercana mboten kok kaya kadroh mriki diwaca nganggur amin tazak kuri bini salam mazat kadam anjara min muklatin bidam lintunya Jawa kan iso masya Allah ngaji kalau Muhammadun dilakukan gundul pacul Ora Muhammad kuat nu maniki. Kato. Talbian iki dilakokno kok labbaik Allahumma labbaik. Wong luar negeri nak kaji bingung roh Indonesia. Masya Allah Indonesia. Indonesia bagus, bagus orang ora tak koyo aku. Udah ora paham ae. Kula nak umrah haji iki mboten nate ibadah akeh-akeh guyon mek bakul-bakul iku. Masya Allah Indonesia. Karepe <laughs> gentuku ngene <laughs> Lah padahal aku dhewe nek kene ya ngenes. masyaallah Allah Indonesia. Lumpah darahku tercinta. Apa sampean? Kok ora jataran blas iki piye? Wahai utusan Allah Wahai kekasih Allah Ini selawat Indonesia Pak Camat ya Salawat dan salam Semoga untukmu Dan selalu untukmu Kanjeng Nabi seneng Jawa pinter Kiai ini saya saya Kanjeng Nabi ya Paham ya? Nah itu kalah-kalah Urusan jatuh Gusti Allah Selesai insya Allah Ya mergo kekuatan Bukan bodoh Paham ini dungannya Yang itu al-makbulin Itu bagaimana? nek ana traweh cepet mboten usah dipaidu traweh kok cepet kaya bis patas ndak dibantah sampean nek sampean kaya dosa ora hmm. geger karepe dhewe sing lincah ya gen banter nggih wong urusan ganjaran iku mboten sampean sing ngatur ngono iki gak ganjaran kok nak muni apa sing ngedom dapurmu ngono kanca standar kosan iku intine ngempet apa nepsu wong luyur ning pasar pasar iku campur aduk uang ora wong ngombe es teh kok ngamuk duneni ngombe es teh aja ning ngarep wong muni lah kok ndasmu malah panas teh nak kula mboten wis tak niati poso apa meneh kok ngombe sak gelas tower sedot kula dhisik kan kanca-kanca wis rabi mboten kepengin ya aku wis tak niati aku niati sabar hmm, ora rah kok mburi kek do ngerti aku sabar mulane disiapno produk anyar hmm, kula umur 46 bojo kula umur 20 hmm, tak Jakarta wah ya itu tua tuh ngenang ini hmm, sampan zikir ya ora tinggal zikir tok iki sanam nom supaya dipahami ngene nggih nggih iki senajan sing mboten pamus kula jak guyon mawon non non kanjeng nabi nggih men guyon kok Paham nggih? Halal bihalal itu uang kalih Betul enten halal bihalal kali malaikat. Pramila terus di di didalilno, pun di wajah Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah وجنة wal ardu u'iddat lil للمتقين Pasala alakum taktakun Miliki uhid datlil Nak nganggo mutakini sempain Itu profesional hmm, Cara petani itu pun ahli Benten-benten ya lho ya Nak sing santri madrasah ya lah hmm, ngerti ilmu dorek barang nasara yang turun turun nasara nasara nasara nasara kulan ku ngantek gergeten anak kula sekolah SD ku tasu ngantek gedi ngantek bungkok di pacamat kowe ku dulang apa enduk dulang basa Inggris mbok kowe Inggris iso apa mong dhisik Belandane kene diusir karo mbahmu kok saiki bahasane kok mbok sinaoni ku piye aku meneng ae jika IPR terus gurunya ndak rarah nak PR ku sing garap mbok e. wong aku ra sekolah ra iso garap jane mulang anakku apa mulang bojoku wis diulang mesti ora wis kok nek wis rada gedhe lah engko mangke ngoten nggih Wong santri kula kula kan jipok kunci niku, pandang. Aku jipono kunci sing mau ngomingkem, dikira kula ora paham. Kunci Inggris, jangan bilang kunci Inggris. Mulai sekarang harus muni kunci Indonesia sing mau aku. Sepakat banser? Jangan bilang kunci Inggris. Wono sing anak Inggris pinter, bangga tenar aku. Anakku renting bahasa Inggris. Lah saiki kena omah, ama Inggris karo pedhet diundang Baicong buat buat apa anak bahasa Arab bahasa persatuan kesatuan adan tempuh putih mawon tetap Allahu Akbar kalau betul kok ngelak-ngelak bahasanya loh ya Nggih, kejaba nak niki banser ansor ada yang ditugaskan oleh Pak Camat menuju Inggris, lagek sinau menitan tenae. Kata gantinya, kata bahasa Arab nggih Pak Pak Bang nggih. wong manggung ya manggung nantan teman teman jadi manggung nanan aku ya ya maya ya ya maya na ya ya maya ya ya ya Oke, rayan narayani rabun narayin narayani rayani rayan tret rabun rayin tret tret. Aliran anyar mengucap bantan be pulau. Apa apa itu aja? Prinsip tanda ini ngaji sih ngutan ini orang <laughs> Wi ngonong dhuwur gayane ngecak bahasa Arab barang. Kula ngatek wedi dikira kula jupuk kitab padahal aku jupuk rokok. <laughs> eh, wis nengane rusak bahasa Indonesia. Ya monggo nek ora cocok wis meneng ra ngoten nggih. Nggih. Saya nang kula doyan rokok, Pak Camat mboten yo wis. Ora samuni-muni wong ora rokok kaya wong wedok. Wong wedok jare rokok. sing marai pecah belah. Ngerti ya? enak kok. Usah omah itu seneng TV ya monggo. Wong lanang wedok kudu cerdas, Bu. Nak sing kakung ku muni. Nek kok jebule wis dalu eh. langsung mlebu kamar. Aja kok sing lanang duneni kok wedok dedel. Hmm, TV elek kok didelok. Iso gawe piye kowe? Lho. Iku maksudnya kan mlebu kamar ganti pakaian tipis. Kok malah nganggo celana jin terus nganggo sabuk banser. digembok kuncinya diguwak itu piye agama kok dimelengel itu piye wong sahur niku kan mepet subuh mergo kanjeng nabi manusia ajarannya mesti manusia. Dia mau poso kok niru kanjeng Dimas orang itu buka ya kuru wong aku sing buka terus mawon kuru kok ana sing mangan banyu tok muteh sego sak kepel niku boten larane kanjeng nabi ana sing ngenteni kon ngenteni srengenge metu jare genjaduk Enggak jelas mendung srengenge ora metu-metu Ngeblak teh piye kok agama kok malah dingelne asal enten ajaran kok angel mboten ajarane kanjeng tapi salat berdua, wajib ngadeg nak kuat bar rong minggu nak ngadeg kok geblak linggih linggih kok udu nongkrong-nongkrong tangkat bae Iksan angsal ganjaran Mbah Mbah Iksan mesti jawab kaya kula aku gak roh aku dhewe njaluk kok mbok takoki saiki gaya ora entuk ganjaran kowe eh mlepokmu terus <laughs> nek kok bitas nek kok ganjaran lha terus mangke swarga ora kota non lha wae sekolah niku bitas mboten non iya iya tak wes aku <laughs> non Sekolah ini betah betul. Mergo Kanjeng Nabi ora sekolah, nek Kanjeng Nabi sekolah terus jurusan napa? Napa enten fakultas kenabian? Aneh-aneh. Mulan kuwi ora mboten kok mergo bahasa Inggris silahkan iku bahasane japa kubul waton minal iman aku cinta tanah air kan ya. Menak nyanyi tanah air ku Indonesia. Ya wis bahasa Indonesia. Nyanyian kula ya bahasa Inggris, Pak. Dan nyanyani Mbak Bisri bahasa ya bahasa Inggris bahasa Jerman silakan asal Islam dan iman dan budi adat menurut timur tidak dirusak ataupun kabur monggo nek enten tugas rono leres nggone dhewe toto dhewe ana tamu kok njopo delok tamu mlebu omahe dalem jenengan kok obong-obong geni tokno kok malah jimbarno aku main nyumet bom ya nek Indonesia monggo lho goblok tapi cekel teko ndase aku wis malang-malang putung rame-rame rantas wo banter gitu wis nggih banter nganggo lakon jatuh Nyun tamu kok jebu Indonesia kok iya iya ning kene paling cepet-cepet lo lo lo lo lo lo jaluk kuburan para masakit. <laughs> kok malah kancane dhewe duneki bom jare berjuang lah nek ngebom wong mati sae ya tau kae sik kon contoni ah. mboten wong kok goblok e ngono kowe ngunakno bom bunuh diri nek kena wong kowe mati sae lah kowe kok gak blok ora ngono le non Umpamang katalah siji mukminan pakaan nama qatalan nas jami'a kok nyemble pitik iki kemawon pesone kon landhep leres mboten pareng nyemble pitik kok nganggo graji es mergo gregeten pitik kok nemblek nemblek wae nemblek gua amun ngendok. ndok non wong pipis dong noeng niku mboten pareng nggih ya mok men aja nguyuh ning ngene lan dilarang kanjeng nabi eh menawa ana jangkrik gek guyon Mbak bojone mbok uyahi terus kaya apa aku. Kok malah ana wong disembelih mung aliran kok ISIS iku lak mergo ora patung tukatok ngono ae wek. Ngon. Ngalus eh, Islam niku alus apa kasar? Nah, nah Islam ku galak kanjeng Nabi, eh, Islam boten jugi mriki. Mergo kepes keplai kanjeng Nabi, kan ngerayu. Wong ngejak turu bojone dirayu apa digelandang? Ngon, Bu. ngantek dialusi disarai ya Allah jaluk meneng-meneng yang lho orang ayo turu lho PKW dirayu kok <laughs> eh, iki jam pira kok glathoke eh pun kula pun jadian Pak Dan setengah kali welas ampun liwat gangsal menit Pak Wo kula tesuk sampai namuk ta ora <laughs> Ya mau apa aku tak cilik tenang kae. <laughs> Kan nggih, kalau mau intine ra ana jannah, awake dhewe diperintahkan golek pangapura lan swarga. Intine niku ten niku, lamun jenengan jazama mesti istighfar. Sampeyan pengen duit dulu, duit terus. Astagfirullah azim wa atubu ilaihi, astagfirullah azim wa atubu ilaihi. ada selawat sekak-sekakan mawon. Dilengene nggih. Tentar ya, bismillah campur selawat. Kena digerakno iki warga NU. Wonten pundi-pundi selawatan. Mboten sakakan bantahan nggih manakipan diwaca wong muni biasa muni tahun 26 lahire gambar jagat jadi NU itu bukan Indonesia toh jagat Mbah Mus kagungan Baitur Rahmah kan gini Amerika oh oke. Ya. okay. lo gambar jagat kiprahe seluruh dunia tulisannya Nahdlatul Ulama tampare klewere bener. Sing lewer niku pinten kamar kamare Kali nggih. Ya tengen uang niku wonten hubungan dhateng Allah, hablum minan nas. Hablum minallah. Angel pun disrawung Gusti Allah kali srawung wong. Angel wong. Dijipuk pelemes pisan di Ngapura, bareng bumi disulahi nek dhuwur malah gosak ngamuk bener. Gusti Allah yang di maksiat ya ana yen ora tau ngamuk. Lah nek Gusti Allah ngamuk entek wong-wong. ora ana sing wuta mlirik wong wedok caplok matane bentar aja mata nggih mboten nginceng caplok matane yen ngrasani wong dirolos kilate genteh nggih mboten nyolong coklat tangane aja ta apa malah sing ngamuk kok malah sing wong padha wong hmm, meroko kowe lho wong Gusti Allah sing duwe ora ana kok blakok Jawa menyang alhamdulillah ora entuk alhamdulillah cangkeme iso ngono Nggih mboten. Wong donga sing kuna-kuna ora, kata sing Jawa Mbak Momen. Wong donga kok Allahumma gondroyono niku napa? Mboten masuk akal ben mburine niku lho sing mandi. La ilaha illallah. Nanti kalau muni tahlilan itu menguatkan Indonesia. Hmm. Sebabnya apa? Nah, mergo kalimat thayyiban itu nak dipal sarang panjang ini ngebruk ngebrukno dosa neng. karena sebaiknya Nak sing maca ora ndek dosa, nih dibrokno dosane. Nah dulure ora duwe dosa tanggane. Berarti tahlilan bukan yang baca tok liyane barang. Toh rawuh ten tahlilan ku muni ke ora muni ganjarane sami. Pramila mangke nak kesel di sisi golek tempat sing bakoh. Ben ora geblak. Hmm. ngantuk ora apa-apa, ganjarane sami, keluargane sing kakunut sami entuk-entukane. Nak surat ikhlas diwas ping 3 jatah sami ora kok wong iku akeh bapakku ora entuk kul kok mbokku entuk hu lho iku blekok nek geblek ra gon takoki yo tamlo ndak ada pengawas tahlil ana pengawas tahlil kan betul ora ana diawasi seng umi-umi kayak induk kuyo ora malah sing ngantuk nak bejo iso nyaut berkate tonggo Wah, kurang percaya. Dalil kok kuat kaki ya iki ya ilmu kecenderungane iku praktek mboten kacian dalil ora protokol nganten para alim ulama ingkang semanding kitab suci wahyu wahyuning ilahi takokno eh kowe kok muni ngono kok nak semanding kitab suci ku ora alim ulama alim ulama praktek sing semanding kitab suci ku bakul kitab tak kandhani wonge meneng ae Hah? Lan alim ulama praktek. Innal huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu binottihi wa maqalihi kenapa wa kadar raisu ampun pun <laughs> kan intinya kalau kalian pemerintah ya ya saling memaafkan terusnya orang onten ya Eh, Ucat lil mutakin Allah dina yung piku sarra wa dhra wal kadmin al ghaidha wal afina amin nas ditutup wallahu yuhibbul muhsini muhsin itu nak cara jawa bamus nak manani nak ana ngeplak sekisan balas sekisan iki bakbu harus baisan nak dikeplak sekisan kok balas dobel utang sitok pok langsung balas pembalasan harus lebih kejam itu orang wong Islam nak dikeplak terus ngapura lah ngapura itu mestinya menang dikeplak lagi nih orang balas ku menang nak dikeplak terakhir kalah sebenarnya orang ngapura itu tak ngapura itu terakhir kue keok <laughs> gede nih ya nah itu sebenarnya muhsin nak muhsin inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin eh khawatir nak buatin maaf minta maaf saat ngantos kiamat niki sing cilaka. Dados wong bangkrut mboten kok ora di dhuwit nyanyu kanjeng Nabi damel sekapet kan. Niku kanjeng Nabi kalih sekapet jago ngeten iki. Takoki atan jenenge ngandel mobil kowe ngerti wong sing bangkrut sekapet jawab man latur, ramalah wala mata sing mboten duwe dhuwit cara mriki kanjeng Nabi mesem to. Terus dikandani sing bangkrut umatku iku kok ning kiamat gendong ganjaran. ana poso salat ana zakat tapi tau nyalahi wong dereng saling memaafkan ame mlebu swarga usul usul dhisik aku bodho meh terakhir tanggal 30 tak kira pun bodho tanggal urung ketok wong keluar persiapan traweh dadakan isa traweh kula mbelok traweh ora sabukan ora nanggepan sarung distatus karo karpet kula ngadeg ambrol Wadah wong roh kakas kula dilebokno Facebook klonteni bodoh ora teko. Tarik gajar. Yo iki maknane terus ngadakno halal. Kala Indonesia malah disediani jajan. Ya Allah seneng entek nek cung. Enak ya Ya muka-muka jajan terus ya enak Pak Camat. Nggih, nak butuh ngaji, ngeten kula mangke diangen-angen nggih. Ngaji kok butuh napa wajib Pak Camat. <coughs> Nun. <coughs> Nun. tulisane wonten buku. Ya niku sing marai angel ya iku. Nah buta kudu dikongkon mara dhewe. Helm niku wajib napa buta Pak polisi? Nah, wajib apun napa enteng? Sampe diceni nggih. Kalau ada kata-kata wajib ngecekno gendera ora geger. Ora ora ngebyak. Hmm, ngecekno gendera kok cagake wae cagak pikulan gregetan ngono. Ana sing muni ngene mek gendera musrik ora tengah ngaji. Nung gendera oleh ngrebut bapak kula ngantek. Omah entek barang. Lah nek kowe tuku kain dhewe abang, tuku kain dhewe putih ora mbok jahit, eda-eda wis terserah kono. Ora ngoten, Dek. Kalau sudah dijahit menjadi ukuran tertentu, padha karo Mbah Iksan nulis surat, terus tak jukuk, terus tak edak ngono pripun? Gelem mboten? Yang dia kok itu kan kain. Oh, goblok kok gak angel ngono. Nerangno goblok ku angel. Ini padha karo Mbak Bisri riyen iku gadah santri. bodoh-bodoh cek aku jono duit cilik duit kricik sing bunder-bunder niku mbah mbah bisri ku ngantek gede-gede gak sing pesagi jadi ngantek sore ora mulai saiki mbah bisri itu cekakaan dia nak menggarap kiai ku gampang golekno wong goblok ah terus kan lebokno payung payung lebokno sesek mbah payunge mergo-mergo ya lawange dikatek dikatek tenan kok masa iku tuk karo wong Blora. Cah Blora mondok ten iku kula bar pengajian dalu. Aku tukono sego. Iku sego tok, klopo dhuwur. Masalah tampet eh apik. Lho, kok gak ana lawoe ta? Sampeyan ngutuse kan sego. Eh iya iya, sak warunge jane kok aku ya. Allah. Tapi kanggo hiburan. Eh, kadang-kadang kula ya butuh nganti anake lara, Pak. Tambah no mboten. kersane Gusti Allah ya saiki wis piye mati <laughs> eh nyambut gawe bareng jeling-eling nggih iki kabrakane kaneman. sing merantau nyambut gawe itu bukan golek rezeki orang golek duit golek kan ngajaran tak pancing-pancing Pak Danate gen kok iso ngono gen ringgonku ora tak terangno saiki lha apa <laughs> aku nek mau wis dinyeki kok <laughs> bon bon kemko tetap istiqomah ya sidik tapi terus menerus lebih baik daripada banyak palu terputus singkulo tawarno wali walu nih betul sampai nasi ini bagai Ya, mumpun sak jam luweh. Ana sing gremeng, wae lho suwene ngono. <laughs> Wen jun punten Mbak Mus, kula nggih nyuwun pangapunten nak jenengan kalah nggih pun tak ngapura mbon kula pun tawarno pun timbang rasane sapa ae alung rasani kula hmm. seneng kula wong kok ndeke ngono enak nak ana langit jeblok ora kena aku hmm. enak le anak kula yang gremeng saya kok kecil ya kecil loh bapak mbokmu cilik kok hmm. iku wae lahir pada operasi padahal suwuk kula niku kakak nyuwuki wong do metu pas bojo kula dhewe anake ora metu dokter yang ada di umpaya sudah memenuhi syarat semua lah aku nggak tahu kok ini sudah buka sekian sih aku harap aneh. tak suwuk sing jawa-jawa kene ngene Mbah Khalil kudu disentakno tukane eh jabang Bayu yen kepengin roh gebyare Nabi Muhammad ndang metuwa bojoku malah nangis eh, wis tak lus-lus wis ben akhire ya sesat pertama sesar dua tiga diperkira diwajibkan sesar malah orang sing keempat sesar Mbah kiai-kiai do ngenyeki kula belar supaya ora mandi kanggo dhewe. Lah aku ya ora kalah pinter. Mergo lahir cep lah, Yai. Nek eh, bocah kula lewat operasi Kanjeng Nabi ya dioperasi. Kejaba iku dalane awet, ora dienggo liwat bayi aku. Hmm. Kiai ini bantah, terai tukang bantah kok lho, mbok pancing pancen dhewe. Pakai ini telepon oh, enak ya, enak. Tapi orang Jawa itu enak. sampur wong Arab longa-longa kaya jibah. Nek Kanjeng Nabi ampun dirembuk iku contoh istimewa Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفاخه ونفخه سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه في مزيدة يا ربنا لك الحمد والشكر والثناء المدخول الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا لمشايخنا من حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء Ibnu Balamwat Allah maj'alna minal aidin al faizin al maqbulin al maghfurin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alif baina qulubina wa Allah ummati Indonesia wa zu'ama'iha wulatiha kama alafta baina qulubi ahli jannah Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi ya Allah barakati hadhihi lailatul mubarakah Allah tayyibatan tajri bi akam kau sunnatu rasulik Allahumma rizqna Allahumma rizqna minal bala wal waba wal faqr والبطشاء والطاعون ابتداء وحزن والدائج والزلاجل والصالب الغرق ما ظهر منها ما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك خير كله ونعوذ من الشر كله اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذنا من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وخبرنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك وحب من أحبك wa hubba man yuqarribuna ila hubbika wa khtim lana bi husnul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar rabbana la taj'al hadza akhir ahdina jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah sholat Pangapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk bisa menghadiri acara halal bihalal dan ngaji bareng bersama Gusmus kami sampaikan dan kami doakan semoga Bapak dan Ibu semua para hadirin bisa selamat sampai tujuan dan jangan lupa barang bawaannya dicek apabila ada yang ketinggalan. Ya, saya mewakili seluruh panitia apabila dalam penyajian acara halal bihalal ini banyak kekurangan di sini maupun di sana, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.